Kende canım canda cananımdır Allahu diyen Kende canım canda cananımdır Allahu diyen Dinde sırrım sırdaşım hanımdır Allahu diyen Dinde sırrım sırdaşım hanımdır Allah diyen Desti kudretle yazılmış yüzüne hak yazı hak Desti kudretle yazılmış yüzüne hak yazı hak Gönlümün tahtında sultanımdır Allahu diyen Gönlümün tahtında sultanımdır Geceler tasub olunca inletir bu dert beni Geceler tasub olunca inletir bu dert beni Derdimin içinde dermanımdır Allahu diye Derdimin içinde dermanımdır Allahu diye Yere göğe sığmayan bir müminin kalbindedir Yere göğe sığmayan bir müminin kalbindedir Katrenin içinde ummanımdır Allahu diyen Katrenin içinde ummanımdır Allahu Oh dear.